23 uchinchi bob shundan keyin hazrati ayso haloyiqqa va shogirdlarga mundoq dedi tavrat ustozlari va parislarga muso payg'ambar orqali tushirilgan tavrat qonuniga ta'bir berish huquqi berilgan shunga ularning so'zlarini anglab deganlarini qilinglar lekin qilganlarini qilmanglar chunki ular o'zining deginiga o'zlari amal qilmaydi ular qattiq diniy qoidalar orqali ig'ir yuklarni boshqalarning zimmasiga ortib qo'ydi lekin o'zlari bu yuklarni ko'tarishga barmoqlarini miriltishni xohlamaydi ular hamma ishlarni boshqalarga ko'z ko'z qilish uchun qiladi o'zlarini taqvodor ko'sish uchun oyat qutisining cho'ngini chigib elib to'llarining chuchilarini uzun song'iltib qo'ydi ziyofatladi to'rda ibodatxonlarda alohida o'rinda o'tirishga amroq kelidi bazolarda kishilarning o'zlarini hurmatlab salom berishi va ustoz deb otishidan huzurlanadi biroq sizlar ustoz deb otilishga ko'nmanglar chunki sizlarning yolg'iz birla ustozinglar bor uning ustiga hammanglar bir biringlarga qarindosh yer yuzida hech qanday kishini hurmatlab otam demanglar chunki faqat birla otanglar bor u bo'lsimu arishdiki otanglardir sizlar g'o'joyin deb otishqimi ko'nmanglar chunki faqat birla g'o'joyininglar bor u bo'lsimu qutqizg'uchi masihdir oranglarda eng martibilik bo'lgan kishi qalganlarga xizmat qilsin o'zini ustun tutqini tövən qilindi Tövən tutqini üstün qilindi Halınlağı voy hey saxtıpəz tavrat ustozlari va pərisilə, sizlar arishning patşağılığının işini insonlar uchun taqıdınla, yo özünla kirishni o'ylamidinglar yo kirishni istaganlarning kirişigə, yo'l qo'ymadinglar holinglarga voy hey soqtipaz tavrot ustozlari va parisilar sizlar tul ayollarni nab ilib ularning mol mulkini yeysizlar ondan boshqalar ko'rsin deb uzundun uzun duo qilasizlar. shunga texmu ig'ir jazoga tortilasizlar. holinglarga voy ey soqtipaz tavrot ustozlari va parisilar sizlar biror odamni diniy iqimlarga kirgizish uchun yer jahonni oylanib chiqsizlar biroq u kishi iqimlarga kirgandan keyin sizlar uni do'zaxga kirishga o'zinglarga qaraganda hassilab loyiq qilib yetishtirib chiqsizlar holinglarga voy ey qorg'u yo'lboshchilar sizlar ibodatxonni tilga ilib qasam qilganlar qasmiga amal qilmasimi bo'ladi biroq ibodatxondagi oltinni tilg'i ilib qasam qilganlar qasmida turish kerak deysizlar hey ko'zi ko'r ahmaqlar oltin ulug'mi yoki oltinni muqaddas qilgan ibodatxonimi sizlar yana qurbonliq supisini tilg'i ilib qasam qilganlar qasmiga amal qilmisimi bo'ladi biroq qurbonliq supisidagi qurbonliqlarni tilga ilib qasam qilganlar qasmida turish kerak deysizlar hey ko'rlar qurbonliq ulug'mi yoki qurbonliqni muqaddas qilgan qurbonliq supsimi shuning uchun qurbonliq supsini tilga ilib qasam qilguvchi ham qurbonliq supsini ham unidagi qurbonliqni tilga ilib qasam qilgan bo'ladi ibodatxonni tilg'i ilib qasam qilguchimu ham ibodatxonini ham ibodatxonni bo'g'uchi xudoni tilg'i ilib qasam qilgan bo'ladi arshni tilg'i ilib qasam qilg'uchi xudoning taxti va taxti o'tirgan xudoni tilg'i ilib qasam qilgan bo'ladi holinglarga voy ey soxtipaz tavrot ustozlari va parislar sizlar hatto yolpuz orpi badiyon va zirlarning o'ndan bir ulushini xudoga otoyislayu biroq tavrot qonunining teximu muhim taraflari bo'lgan haqqoniylik rahimdillik va sodiqlikqa sal qaraysizlar oldi bilan bu ishlarni o'rindishinglar kerak boshqa ishlarga kelsak ularga sal qarashga bo'lmaydi ey qorg'u yo'l boshchilar sizlar Kinanglarga tushgan kichikini poshinimu suzib ilivitsizlar. Lekin birer tögini butun piti yutvitsizlar. Holinglar voy, ey soqtipaz Tavrot ustozlari va parisiylar, sizlar teshili poqqiz yulgan chini qochilog'i o'xshaysizlar. Qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar, biroq ichinglar och ko'zlik va shaxsiyatchilik bilan to'lgan. ey qorg'u parislar avval chini qochining ishini poklanglar shundoqda teshimu pok bo'ludi holinglarga voy ey soxtipaz tavrot ustozlari va parisiylar sizlar oqortib qo'yilgan sidqi ko'rinishchi chiroyliq lekin ichi o'lik ustixon va har xil chirg'on narsalarga to'lg'on qabrlarga o'xshaysizlar teshinglardan kishilarga durust odamlardek ko'rinsizlar lekin ichinglar soxtipazlik va yomonlik bilan to'lgan holinglar g'uvoy ey soxtipaz tavrot ustozlari va parislar payg'ambarlarning qabrlarini yosidinglar odillarning obidlarini bezidinglar ajdodlarimizning zamonida yashgan bo'lsak edik ularning payg'ambarlarning jiniga zomin bo'lgan qilmishlariga sherik bo'lmaydiq deysizlar demak ajdodlarimiz degan so'zinglar bilan payg'ambarlarni o'ltirganlarning navrlari ekanliginglarga o'zinglar guvohlik berdinglar shundoq ekan ajdodlaringlar boshlab degan ishni ado qilinglar ey zaharlik yilonlar yilonning avlodlari do'zax azobidan qandoqmi qutula olasizlar mana shuning uchun sizlarga payg'ambarlar oqillar va diniy o'limalarni avatib turaman sizlar ularning ba'zilarini o'ltirisizlar kirisga mixloysizlar ba'zilarini ibodat ibodatxonlaringlarda darriga bossizlar shahardan shaharga qo'g'laysizlar shundoq qilib begunoh hobilning o'tilishidan tortib toki barakyoning o'g'li ruhoni zakariyoning markaziy ibodatxonadagi muqaddas joy bilan qurbonlik supsining orlig'ida o'ltirishgichi bo'lgan hamma begunolarning yer yuzida yiqitilgan qon qarzlariga javob berisizlar bilib qo'yinglarki shu qilmishlarning jazosining hammasi mushu zamonning odamlarining bo'yniga tushadi ey yerusalimliklar payg'ambarlar va xudo avatgan elchilarni cholmiki saqlib o'ltirgan yerusalimliklar go'yo mikyon o'z chujilarini qanot ostiga olgandek man muslarni qancha ketim o'z qo'ynimga olmoqchi bo'ldim lekin sizlar unimidinglar mana endi xudo ibodatxononglardan ayrilib sizlarni tashlab ketdi shuni bilib qo'yinglarki sizlar rabbimiz avatgan qutqizg'uchig'i muborak bo'lsin deb manga ishonmaguncha meni qaytadan ko'rolmaysizlar